มีเจด้วยมีญาติโยมดูจากละ She's very happy that. you know and understand something about bhikkhus, monks. ไม่รู้จักก็รู้ว่าเออเป็นตัวอะไร ก็ไม่รู้ เป็นผู้หญิงก็ไม่รู้เป็นผู้ชายก็ไม่รู้ บางคนก็กลัว บางคนก็เกลียดสารพัดอย่าง อาจจะมาไปประเทศต่างๆเป็นนะแต่อาจจะมาก็ยังมีความดีใจอยู่ เพราะว่าทำไมมนุษย์สนใจเขาเจ็บเกลียด ที่เขาจะรู้ไม่รู้คนตามมานั่นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้ขาพอใจแล้วเพราะมีคนสนใจ เมื่อมีคนสนใจแล้วบอก จะมีคนถามถามก็จะพูดของฟังพูดฟังก็จะรู้อันนี้มาถึงที่นี่นยอาจจะมาที่มีปัญหาอะไรเรื่องญาติวยมจากฟังจากดีใจ And usually when he goes to foreign countries, that wherever he goes, people don't know what a monk is. That when they see him, they point their fingers and look and very curious and are not really sure what it is, if it's a man or if it's a woman. And uh, some are curious, some are afraid, uh, some are repulsed. But he said, uh, no matter what, uh, the feeling that arises, that uh, is good because that shows an interest, and that interest is the thing which uh, will cause people to inquire, to question, and to seek out uh, whether. And just to emphasize, we've talked about this several times uh, in our trip so far, and we are saying it doesn't matter even if uh, the people hate you, that it's made an impression on their mind. <laughs> and at a future date, it's kind of like they've uh, got an imprint on their minds, and at a future date, uh, they might see something or an understanding may come about and an interest uh, will, be, will arise in, in what we're doing. Did you say so? Yes, please. nothing but the knowledge. Unlike the ocean the So that you're that you're convinced that the not what exactly do you mean by the knowledge of it? That it's just an, well, an intellectual understanding of how low those things are? Or no, sir. Nothing to do with Islam whatsoever. What, what exactly? Not, not intellectual. If, um, if one has agreed, in dream there is solidity, space, people, color, heat, cold. But it will, of that dream to a man, there can only be the knowledge of it. For man has a dream, there is nothing left of his color, so that it states the knowledge. Um, I feel fully convinced, and this comes from experience. I'm fully convinced that as a dream is to a man, so is samsara. There is only knowledge, including man himself. เรื่องสังสารวะ เข้าแน่ใจว่าเป็นเมื่อนฝันนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้ว และเขาก็อินิจพิจารณาเห็นแน่ใจว่าแล้วก็เป็นเช่นนี้ what are you going to do? Yes. It's far easier for me to the s u number. เขาจึงแน่ใจว่า สังสารวะ ก็เป็นเรื่องไม่จริงสัสารวะหมายถึงไม่ถึงอันวัตะสงสารนะครับมันเป็นยังไง สังสาระ สังสาเรทุกขั้งสังสาระทุกขั้งทุกในสงสารเมื่อยังมีกิเลสอยู่เมื่อไรัก็เป็นสังสารวัฏสังสารวัฏอในวัฏสงสารมันมีเกิด แต่ก็มีตาย มีตายมีเกิด เมื่อเราจะสร้างกรรมอย่างเช่นเราจะทำอะไรกันเราสร้างกรรมที่ไม่ดีขึ้นมาไอ้ความที่ไม่ดีนั้นก็เกิดมาเป็นผล เมื่อความที่ไม่ดีเกิดมาเป็นผลแล้วก็เสวยผลของกรรมนั้นหมดของกรรมนั้นบัฏฏะสงสารมีอยู่ในใจอีก ก็ยังมีกิเลสอีกเป็นอีกในทำกรรมอีก เวลรับวิบากของความดีมันก็วนวนอยู่นะอย่างนี้เป็นวัฏฏะสงสาร ถ้าไม่ออกอะไรก็เป็นอยู่อยางนั้น Samsara thing is the suffering, the dukkha that we're entrapped in. And as long as there uh, is still karmic conditions for us to be there, that we will continue to go around in that wheel of birth and death. And of course, he's talking about internally about the mind. In the example, if we do something bad, then the vipaka kama of a bad result. And so, as long as we are still defiled and have kilesa, then we go around.พยายามพิจารณาใหม่วัฏฏะสงสารนั่นคืออะไร สังสาระนั่นคืออะไร He wants you to take another look at your conception or your understanding of samsara. ี้จะทำเขาจะพิจารณาไหมพิจารณาไหมสังสาระแรกอะสังสาระวันดะสงสารบันดะบันดะคือการบุญบัฏดาบัฏดาที่บันดะมันบุญอยู่นี่นะมันก็ตกในสัก อยู่ในโลกเมื่อมีการวนอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันก็อยู่ถึงมันจะเดินเดินอยู่ทุกภพทุกชาติ มันก็มีทางเลยแต่ว่ามันไม่พ้น เพราะมันอยู่เป็นตัววัฏฏะสังสาระ มันเป็นสังสงสงสารสงสารวัฏฏะท่านหมายถึงการ สังสาระหมายถึงการท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเมื่อพูดแรงก็จะเป็นอันนี้เมื่อไม่หมดกิเลสเมื่อะไรก็เดืนเลยนี่เกิดจะตายตายเนี่ยเกิดก็เป็นอย่างนี้มันมันก็เหมือนพวกเราเนี่ยวันนี้หาอาหารมากินกินนี้ยก็หมดพรุ่งนี้ก็หาอีก กินได้ก็ออกไปมันเวียนอย่างนี้ถ้ายังมีความเกิดเป็นมนุษย์ยังผูเวียนอย่างนู้นเอามากินแล้วก็ออกไป ออกไปแล้วก็หิวแล้วก็ห้ามห้ามกินก็ใส่้กินกินแล้วออกไป ไปห้ามอีกมันก็ถ่ายทอดกันีเมื่อหากว่าเราอยู่ในวัฏสงสารนี่มันจะเป็นอย่างนี้ is breaking down the meaning of the uh, What the samsara, what the meaning the going around, the continuous going around, and samsara meaning to be entrapped in or embedded in that uh, continuous uh, birth and death process. And as long as there are still kilesa, defilements, that we will continue to go around and around in uh, the cycle of birth and death he said it's the same way as uh, he compares it to eating. Today we find something to eat, and so we eat, and tomorrow uh, it goes through and we pass it out, and the next day we find it's something else to eat, and we eat again, and the next day we pass it out again. And as long as we continue in the samsara, it's going to be this continuous process like this. Samsara itself, and its suffering, that there is that the true KO real, that is only the knowledge of the suffering. But not the dukkha is true. อันนั้นก็คืออนิ้ทังทุกขังอนัตตาก็คือ ไม่จริง คือมีความเพียงว่าความรู้ อันนี้ก็คืออนิจจังอันนี้ก็คือ ทุกขังอันนี้ก็คือ อนัตตา แต่ว่าความเป็นจริงก็ไม่จริงอะไรไม่จริงอันนี้จังอ่ะมันไม่จริงครับก็เพียงว่า รู้อนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ว่าไม่ไม่ก็คือไม่ไม่ไม่จริง เพียงว่ารู้มัน ถ้ารู้มันมันก็จริงเท่านั้นถ้ารู้มันแน่นอนก็จริงเท่านั้นทำไมมันจะไม่จริงอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงนะมันของไม่เที่ยงไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าอันนี้จังมันเป็นของไม่เที่ยง นั่นแหละมันเที่ยงนะครับ นะเที่ยงอย่างไรเที่ยงมันจะเป็นขอามันอยู่อย่างนะมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจะเป็นอย่อย่างนั้น ที่เดียวมันเที่ยงอย่างนี้ของไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนของเที่ยงมีอยู่ที่นั่นนะ ความสุขอยู่ที่ไหน ความทุกข์อยู่ที่นั่นไอ้ความสุขกับทุกอยู่ที่ไหนความสะอาดอยู่ที่นั่นมีอายมมีนาดู กายเียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเที่ยงตรงนีมันไม่เที่ยงนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือเรียกว่ามันเห็นเนี่ยเที่ยงเห็นเที่ยงนะเที่ยงคือมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นใครจะไปทำอะไรเป็นมันอยู่มันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงคือมันเที่ยงที่ said that if you really have that knowledge that you will see that that is real, that that's the truth, the truth of anicca, dukkha, anatta. If you see clearly, understand clearly, anicca, impermanence. In impermanency, you will see permanence, and that's the way it is. That impermanency is permanent. The same as you have cleanliness and you have dirtiness แม่ยังอยู่เย็นประาันกิจกัโยจนสองสามภาษา He said he would like to study English with you for two or three years. เขาเขามีข้อข้องใจสองข้ออันนี้ข้อล่างทีนี้ข้อสองเขากลัวครับไม่กล้าถามนะ Why are you afraid? b e c a u s I'm ashamed of that. I'm ashamed. I will let go. I know the scripture. Oh, I. อายลุงพ่อมีความอายต่อลุงพ่อที่รู้คำพีน้อยไม่ไม่ไม่ไม่ทำลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าอายสิ่งนั้นมันบาปมั อันนี้เราเราไม่รู้ เราไม่รู้จักมันแต่อายอายอย่างนี้ไม่รู้จักเราในในหลักพุทธศาสนา อย่างเราใช่กางเกงเกงสวยอายอย่างเราใส่เสื้อสวยแต่อายไม่ใช่ อายในเรื่องพุทธศาสนาคือการกระทำบาปในอายต่อบาปอายต่อความผิดนั้นมันจึงจมาอายอันนี้เป็นอาย He says he shouldn't be ashamed, that the Buddha didn't teach that kind of uh, shame. He taught the kind of shame that is refraining from uh, akusala dhamma, unwholesome the demerit. And that's what you should be ashamed of and not what you just said. <laughs> During I'm still in the unbounded awareness. And the only way to explain this unbounded awareness it was all I can call it. The Reverend Vicar may call it undisturbed But to me, it was just self-aware self, unbounded awareness. But the thing in mind was Jimmy ผมถามที่ถูกต้องไม่ผิดคำว่าคำถามเขาเขาว่ายังให้ผิดนะ เขาได้อ่านในคำพีที่ว่าการดับทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็ผมไม่ได้ถามหลวงพ่อผมตออก่อนชาติต่อไปชาติ ทีนี้เขาก็ไม่ไม่คิดเช่นนั้น เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยได้นั่งสมาธิ และ ได้เข้าจิตสงบที่รูปหายไป ทีนี้ความรู้สึกในจิตในใจ ก็ไม่มีขอบเขตอะไร และจิตก็กว้างขวางมีแต่คิดเช่นนี้ ทีนี้ก็มีความคิด นึกคิดเกิดขึ้นอีกสามอย่าง ก็คือหนึ่งทุกขะทุกข์ก็ไม่มีและ ไม่เคยมีและจะไม่มี ทีนี้เขาเห็นว่าอันนี้ก็คือความดับทุกข์แต่ว่าไม่ใช่พันิพาน ไม่ได้ว่าว่าเห็นว่าว่าไม่มีครับทุกมันเป็นนามธรรมเฉยๆมันเกิดเป็นอยู่อย่างนี้ตัวทุกข์นะฮะคำที่ว่าทุกข์ไม่ใช่มันเป็นรูปอย่างนี้ มันเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตแจ่ของมันเป็นทุกข์ มันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่รู้จะว่าอะไร โดยสมมุติว่าทุกนี่เนทุกเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาในจิตของเจ้าของเฉยๆมันก็ตามไปไอ้เรื่องจิตสงบชนิดนี้เช่นสมถะนั่งไปสงบเรื่องสมถะอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่เราสงบเพื่อมันหมดทุกข์ถ้ามันหมดทุกข์จริงๆมันไม่สงสัยอย่างนี้เรื่องสงสัยอย่างนี้ เรื่องสงสัยอย่างนี้นั่นเลยหมดเรื่องที่จะต้องสงสัยนั่นเรียกว่าความสงบด้วยปัญญาจริงๆด้วยสมาธิอีกเนี่ยสงบไปอย่างอย่างอย่างเรานั่งนีู่หูเราไม่ยินคนไม่ยินเสียงคนก็สงบสงบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเสียงเสียงรบกวน สงบแข็งถ้าเราปรับไม่ว่าเสียงรบกวนมันก็เกิดความวุ่นวานขึ้นมาอีก นี่มันสงบแข็ง มันไม่สงบจริงๆสงบแข็ง อันนี้เป็นผลเกิดมาจากสมาธิเท่านั้นไม่ใช่เป็นผลเกิดมาจากปัญญา ถ้าผลเกิดมาจากปัญญาไม่ได้สงสัยอย่างนี้หมดเรื่องหมดเรื่อง เช่นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟัง เราเดินไปนะหมดที่เราเดินไปนะ จะกลับไปกลับมาเดินแล้วก็เดินไปก็ได้แล้วกลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้นี่ที่เราเห็นเนี่ยเดินแล้วก็รู้จัก หยุดอยู่แล้วก็รู้จักกลับมาก็รู้จักนี่ความรู้อย่างหนึ่งนะ ทีนี้ การเดินไปก็ไม่มี การหยุดอยู่ก็ไม่มี การกลับมาก็ไม่มี นี่คืออะไร จะอยู่ตรงไหนจะอยู่อย่างไร เดินไปก็หมด กลับมาก็หมด หยุดอยู่ก็หมด นี่เรียกว่ามันหมด ไม่มีทางสงสัยอะไร เดินไปก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันหมดแล้วกลับมาก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันหมดแล้ว หยุดอยู่นี่ก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันมีในนั้นแล้ว อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาไม่มีเรื่องอะไรจะเกิดในที่นั้น He said the dukkha is not only physical suffering, but that it's also uh, something physical suffering, something that we can uh, latch onto and and and some some form, saying say rupa and that it's also nama dhamma, and that we give it this name, conventional name, uh, just for something uh, to call it. The experience uh, that you had, he said, was a samadhi experience and that uh, it's like sitting uh, in a quiet place, and the mind becomes still, becomes calm, becomes tranquil, and we become very peaceful. <clears throat> but uh, when we come out of that state, and uh, the first time we hear uh, noises, uh, people around us, external things, that the mind again becomes stirred up, agitated, and upset and uh, this is not uh, the uh, wisdom has not yet arisen in the mind. If uh, wisdom has arisen, if we know, then there wouldn't be a shadow of a doubt. There wouldn't be the doubt that you're having right now. So he went on to compare it. Say, if we're walking back and forth uh, between two points, and we're when we're walking forward, uh, there's forward movement when we're walking backward, there's backward movement. And when we stop, uh, we're stopped, uh, we're stopped and standing still. <clears throat> but taking that a step further, uh, there's a place where uh, we're walking. Uh, there's a place where there is no forward movement, there is no backward movement, and there is no standing, stopping and standing still. And he's asking you, where is that? What is that? That's it. There's nothing ไม่เป็นไรเลยมีข้อความใจถามอะไรเดี๋ยวผมพอเรามาเจอกันนี่มันดีแล้วนะเมื่อออกจากการไปลจะมาก็ไปทะเลนโยมดูดีเมื่อไรจะพบกันนะปัญหานั้นก็ยังค้างอยู่นะนี่ไ่ใชศึกษาอันนี้ไม่มีอะไรราวนาเกิดจากความเป็นจังแล้วเราพิจารณาเองแต่ว่าการถามปัญหา พุทธองค์ท่านสอนนะ คนผู้เชื่อผู้อื่นคนที่เชื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านยังไงท่านมสื่อพระพุทธเจ้าท่านเสริญท่านเสริญจิตที่อบรมอยู่แล้ว ให้เชื่อในจิตที่ปัญญาขร same as planting a tree at home in our garden. It starts as a seedling, <clears throat> grows up <clears throat> eventually into a large, tall, mature, strong, healthy tree. Is that an old tree or the same tree as when we planted it as a seedling or is it a new one? นั่งสมาธิเก่งๆเดี๋ยวรู้จัก So if you practice really diligently and hard, you'll know. do <laughs> Buddha, says, when you know and see the Buddha, that you will know and be the Buddha. คิดพอคิดทางในพอคิดปัญญาเกิดเหตุพอคิดIt's as if he doesn't give you something to ponder and contemplate, to think about, that you'll never become wise. <laughs> <laughs> อีกทุกๆคนมีความรู้สึกยังไงบ้างนะมีอะไรนะ Anybody else have anything? Why do uh, why do emotions say fear um, stir the sensor axis Um, emotions such as love, or say attachment, set heart. say confusion that say burning, why, why do they tend to descend to these three positions? The head area the solar plexus, and what was the other? plexus, the heart. Right. Mm-hmm. And, the, head. and the different emotions. Why, why do we tend to center ามว่าครับเรื่องความรู้สึกเกิดขึ้น เช่นว่า ความกลัวก็รู้สึกอยู่ที่สะดือหรือท้องและอารมณ์ อีกอย่างหนึ่งก็เกิดแถวหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดที่สมองนะครับ เกิดอะไรใช่ครับเขออยากรู้ะไรทำไมมันเป็นเช่นนี้ครับมันเป็นเองอย่างนั้นแหละของอย่างนั้นมันเป็นเองอย่างนั้นก็เรียกว่าความกลัว ของนั้นมันเป็นอย่างนั้น มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น That's the nature of it. like you experience love when you feel love you feel it in the heart แต่ความที่ไม่กลัวมันก็เกิดอยู่ที่นี่ not being afraid in the heart area ความกลัวเกิดอยู่ที่นี่ fear is in the heart อย่าไปพูดถึงอาจจะดื้อรือสมองอะไร ทั้งหมดรุ่นนี้ มันมีความรู้สึกความกลัวผู้รู้สึกนั่นคือใครเพราะนั้นรู้จักผู้รู้สึกกลัวนะรู้สึกกลัวคือใคร ไม่ใช่สะดือไม่ใช่สมองนะ ผู้รู้สึกนั่นคือใคร รู้สึก รู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกกลัว รู้สึกไม่กลัวนั่นคือใครสะดือมันอยู่เฉยๆนะสมองมันอยู่เฉยๆนะไม่มีอะไรผู้รู้สึกนั่นคือใคร อันนั้นมันเป็นนามธรรมนะสะดือมันก็เป็นเนื้อเป็นหนัง สมองมันก็เป็นเงืเป็นหนังเป็นวัตถุไม่มีอะไร ความรู้สึกเรียกว่านามธรรมเป็นของมันอยู่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็เฉยถ้ามีเหตุปัจจัยปุ๊บมันก็วิ่งขึ้นมา อาการมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเองว่าธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้น ฉะนั้น พระจึงบอกว่า มันจะกลัวกระชังมันเถอะ มันจะมีความกลัวก็ว่าเออมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจะไม่กลัวกบอย่างมันไม่เที่ยงไม่เที่ยง มันจะมีความสุขก็บอกอันนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยง มันจะมีความทุกข์อันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงบอกมันอย่างนี้เดี๋ยวบอกหายในแน่นอนที่ saying that <clears throat> who is it that's experiencing these various feelings, such as fear, and uh, who is it that's uh, knowing that it's not uh, the head, it's not uh, the solar plexus, but it's a feeling, and when there's causes for those feelings to arise, if they arise, and when there are no causes or conditions, then these things don't arise. And this is what we call uh, dhamma. those things which don't have any form but are uh, mental conceptions. And uh, no matter what they are, that the important thing is to know uh, who is experiencing them, who's experiencing them, the one that's that's uh, feeling those things, and uh, as each thing arises, to contemplate its nature that it's impermanent, that it arises and that it passes away. And that's the nature of it. Does that make it clear? <clears throat> what he's saying is not uh, to look at these various areas, but to look closer at the feeling that it's only our identification with, say, the solar plexus, the head region, the heart, or whatever, but they have the same nature that they arise and they pass away, and that they're just they're all feelings, although they may differ in their intensity and the way that they affect us, they're still just feelings. Yes, um, I'm aware of, say, the, the nature, the, the, the fact that they are feelings, and they all certain characteristics that we need to the answer. Um, I was into probing deeply to the meaning of um, purifying the heart. Um, like we naturally, when we point to ourselves and we say we, we naturally point to the heart area. I mean, why may my individual, you know, I mean, is that just a habit will go, say, from watching other people or is that some sort of, this is some sort of, you know, sort of deeper meaning if I could actually point to that region, they might have been to the head, if I point to somewhere in some way. Um, <clears throat> want you to, in, in, in one aspect, to have a clear understanding of, of the heart, because um, this seems to, well, seems to me where, where everything seems to happen. Um, where, say, grasping, um, aversion, seems to take place. It seems to be a natural operation centre, um, whereas the mind capital trusted to act in a natural way. It seems, it seems to act on a conditioned way, whereas we say that art seems to act on a more spontaneous, natural way. Uh, I think it's important to understand it on one level because it clarifies um, certain, certain aspects of practice. To be aware, to be aware of see for yourself. So those things which you find useful and to help clarify your practice, to help you understand them, you know, those things are useful to use them. But to get too far off in extremes of being uh, trying to uh, analyze and you know, go into details and things that you have to know when you know, it's getting too much and just to you know kind of getting into thinking rather than you know just looking and observing is very important. And um, while I'm thinking about it now because I'm trying to question to you, um, I'm trying to, I'm thinking about about the way it's of experience, about the way the experience um, is to me, so that it appears that there's a lot of thinking, but at the actual time there's only an observation, it's just an awareness of, of the fact. But say now to put the question to you, I have to think about it, and the same as though i thinking when it's actually wrong, but I'm not really doing that. Um, <laughs> I don't know. I thought it seemed like if someone said, um, and <laughs> <laughs> ฝรั่งขึ้นหลายกันจะเดินเข้า <laughs> <laughs> He's wondering if you're asking a question or giving it. <laughs> or giving me a teaching. he also asked me to ask Jason from the papers. คือารนสานคิดในใจออกไปเนาะ ถามปัญหาเนี่ยคงหมดแล้ว แสดงทับกันท่็นตัวผม ที่จำเป็นสิงที่ควรรู้ การนั่งสมาธิทำยังไงผมนั่งก็สงบเลยเพราะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันทำใมหุ้ดมันก็มีหมดแล้ว saying that to doubt and try doubt about things in the world uh, and trying to figure them all out is endless. There's nowhere that we can find an end to them. And so uh, he's emphasizing that we should know that, which is necessary to know, to study, to understand. And he's given the example of uh, about the sitting practice, about how to regulate and discipline our bodies how to discipline uh, our speech and how to discipline our minds, that these are the things are of immediate value and of immediate concern. And as long as we keep uh, asking and trying to figure out uh, many things that uh, we continue to uh, be spun around and uh, lose our way. But find out and to know that which is uh, necessary in of immediate value, and specifically the practice. And we said that if we think about it and try to figure it out too much, that we'll go mad. question that one needs to ask. <laughs> ามยังไงครับคือคนพบอยู่ที่ใจ discover everything yourself พบอยู่ที่นั่นพบผิดพบถูกพบเปคนอยู่ที่นั่นเดี๋ยวคนเห็นป่าเห็นนะสุขเป็นคนอยู่ที่ใจปัญหา ปัญหาเนี่ยปัญหาที่จะต้องควรพบควรที่ไหน ใครมันไม่รู้ ใครมันไม่รู้ ก็ไปค้นตัวนั้นเนี่ย มันถึงจะรู้คือการนั่งสมาธิภาวนาคุ้นกันกับคน ใครเกิดก็คนนั้นตาย จะไปค้นที่ไหนได้ ตายมันมีแต่ที่ไหนมันมาจากที่ไหนมันมาจากคนเกิดนะถ้ามันมีเกิดเต็มก็ต้องมีตาย ถ้ามีตายก็ต้องมีเกิดถ้าจะไปพ้นพบคนตายก็ไปพบที่เกิด คือพบเกิดถ้าไปพบที่ นาที่เกิดนะครับเป็นคนดูถูตายทัานั้นไปค้นตรงนั้นเรียมันบัญชีใหญ่มีตรงนั้นไปเปิดดูตรงนั้นไปเองว่าตายมาจากที่ไหน มันมาจากที่มันเกิด มันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากที่มันตายไปค้นพบอยู่ที่ใจ ถามคนอื่นนะไม่ไม่พบ วันนี้อาตมาให้ธรรมะไปในกับโยมเรื่องกับเอาผลไม้ให้ผลไม้ให้ทีนี้อาตมาบอกว่าผลไม้มันหวานนะ คือมันเปรี้ยวนะอย่างนี้เตโยมก็ไม่รู้จักเพราะมือจับนี่มือรู้จักเปรี้ยวหวานไม่รู้จัก รี้ยวหวานคำที่ว่าเปรี้ยวหวานจะมาพูดเปมันหวานเปรี้ยวที่เฉยหูดีแต่รู้จักคำว่าหวานหรือเปรี้ยว แต่ตัวเปรี้ยวตัวหวานไม่รู้ ข้อมูลนี้ไม่รู้จัก จับผลไม้ที่มันเปรี้ยว ก็เฉยจับผลไม้ที่มันหวานก็เฉยธรรมะที่อาจจะมาให้โยมวันนี้ก็เหมือนกัน เหมือนกันอาะมาว่าถูกหรือว่าผิดนั้น ก็เหมือนกันนจะมาพูดกับคนไม้ในมันเที่ยวหวานทั้งนเมื่อโยงไปปฏิบัติ มันจะรู้เห็นเอง รู้เห็นเองนเมันกับคนคนไม้เตจะตาว่ามันหวานไม่รู้ นอกจากโยงออกไปปากเที่ยวนะถึงจะรู้ความเปรี้ยวมาความหวาน เรียบไปฟังอย่างนี้ถ้ามีมีความหวานออกมาหรือมีความเปรี้ยวออกมาไอ้คนที่นั่งติดต่อกันเนี่ยเป็นยังไง หวานคนนั่งก็ยังไม่รู้ ได้ยินแต่คำว่าหวานเฉยๆไม่รู้นอกจากเอาผลไม้นั้นมามาทานไปอีกจึงมีรสเปรี้ยวรสหวานเกิดมาจึงจะรู้จักเปรี้ยว จากหวานจริงๆนะ มันเป็นอย่างนี้การถามปัญหานื่กถามเพื่อพิจารณาถามให้รู้จริงๆไม่รู้มันจะคนที่ไม่รู้จะเปรี้ยวจะหวาน เหมือนมือน่ะเอาหวานให้มัอกำให้มือรู้จักเอาเปรี้ยวให้มัอกำให้มือรู้จักนี่คือไม่รู้จักเปรี้ยวหวาน ตามความจริงมันเป็นอย่างนั้น เมื่อหากเราโยกไปทดลอง รู้ในในดิ้นของเจ้าของนี่จริงจะรู้เปรี้ยวหวาของมาชัดเจนนะธรรมะนี่ของมันแต่งนั้น เราต้องยอมรับเอาไปปฏิบัติคนดูมันเห็นที่จิต ของเจ้าของนะมันจะบอกเองของมันแล้ว มันจะรู้เป็นปัจจัยตังจริงๆนะปัญหานี่ไม่ได้ครับปัญหานี่รู้ให้แจ้งชัดจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่รู้จักไม่รู้จักจริงๆ จะรู้ในตามหนังสือเรายังรู้จักอย่างความโกรธในความทุกข์อย่างนี้นะนี่ตามตำราเขาเรียกว่าทุกข์เป็นตัวหนังสือ ไม่ใช่ตัวทุกข์ถ้าเราจับหนังสือมาอ่านว่าทุกข์เฉยๆก็มีความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์อันนั้นมันตัวหนังสือ อย่างนี้ ถ้าตัวทุกข์จริงๆมันตัวทุกข์อยู่ในใจ มิฉะนั้น ผู้เรียนหนังสือเรียนมากก็เรียนตามทีเลยคำที่ว่าทุกมันไม่อยู่ตัวหนังสือมันอยู่ที่ใจของเราถ้าอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเราเห็นในที่ใจของเราอย่างนั้น เนี่ยหมดที่คนแนวถึงจะรู้จริง อย่างนี้มันก็หมดเรื่องกัน มันจะเป็นไปในทางนองนั้น cases that you have to discover within yourself that you have to discover what is right, what is wrong. Birth and death, that you discover birth at death, and you discover death at birth. You know it right there in that spot. And this Dhamma teaching that he's given to all of you this evening is like he's offered each and every one of you a fruit, a piece of fruit, and he hands it to you. And he tells you it's sweet, or he tells you it's sour. And so uh, you accept it uh, and take it into your hand. But your hand cannot know the flavor of that fruit uh, because the hand uh, doesn't have the ability to know that. In order to know the flavor of that fruit, you have to put it into your mouth and chew it, and then you know for yourself whether it's sweet or whether it's sour. The Dhamma teaching that he's giving you this evening, in the same way, you've only heard it, and your ear can't know that, and what the flavor of that Dhamma is. You have to take it a step further and take it in uh, within yourself, turn it into yourself, and to contemplate it, to investigate it, uh, and until you know, until you see that uh, what its flavor is, so that the things that he said has taught you this evening uh, are good or bad, and not to uh, believe them, but to uh, take it upon yourself too. Look and see uh, what is good and what is bad, to know the flavor of those things for yourself. And uh, if one of you uh, takes uh, this fruit and tastes it and know uh, that they can only know for themselves, and you can tell the other person, but the other person is not going to know. That person has to, uh, in turn, taste the fruit for oneself. The same as asking questions and uh, that no matter how much we ask, that uh, we never can know through asking. We can only know through doing, through doing the practice, uh, through turning the attention inwards on ourselves and looking within ourselves. Like the word dukkha, we re- read the word dukkha uh, in the scriptures, in books, and it says dukkha is this and dukkha is that, and this about dukkha and that about dukkha. You're only reading a book you have to take that and look within yourself. What is this dukkha? What's it talking about? What is dukkha anyway? And so that uh, he wants each and every one of you uh, to uh, take it in this way and look within yourself so that you can know and see. Uh, and it will be pachyatam kings will have us sit now, sit in meditation for two hours. Do you think that's a good idea? Sit until all our doubts have disappeared. Ah. Being,